أندلس أندلس أندلسن أندلسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه Kaže Džabrin Odula, kaže bili smo sa Allahom poslanikom, kada je Allahov poslanik sa Allahom bio na putovanju. Pa je vidio gužvu nekakvu. I u toj gužvi čovjeka nad kojim su pravila hadovina. Da ne sija sunce na njih. Kad zulili, ali Napravili su e, znači, iz njega su prekrili nečim da, ne udara sunce direktno njega. Pa je pitao ma fekale Mahada, šta je tu, šta se te dešava? Pa smo odgovorili, kalu sajn, kaže, on je postač. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi poznate riječi lejse min al birri fi safar. Nije od dobročinstva da se posti na putovanju. Hadis mutafaqun u, u ovim riječima u tefku na A filafzi muslim, u rivajetu kod muslima došla alikum bi ruhsatillahi eleti reha lekum. Na vama je da se držite, da uzimate Allahovu olakšicu koju vam je on dao. onom čemu je dao olakšicu. ovo ukazuje znači da je ovom, po ovom hadisu poslanik sallallahu alaihi sallam ukorio one koji poste u ovom slučaju ovdje, znači u ovom slučaju e, korije ono koji posti, a, a teško podnosi post na putovanju. I rekao čak nije od dobročinstva da se posti, znači ovdje su opće riječi, nije od dobročinstva da se posti na putovanju. Pa je skupina činjaka, vidjet ćemo uzela poslije ovo dokaz, znači da uopšte nije dobročinstvo da se posti na putovanju. I da treba u stvari u muslima da treba koristiti olakšicu. Uglavnom, Znači, eh, hadis govori o tome znači, da jednom od putovanja Allahu poslanika sallallahu alejhi kada je poslanik sada vidio čovjeka na koji su okupili ostali, eh, na kojim se pravila hladovina, pa im pitao eh, šta, je sa njim, pa su rekli da je znači da je postač i da je došao takvo stanje zbog žeđi da su ga oni stavili da ga prekrili ga jer je u teškom stanju jer posti na putovanju. Pa je rekao ove riječi da nije, znači da, da se postiti e, u toku putovanja nije od dobročinstva, nego da treba koristiti olakšicu. Znači, e, da, da u stvari islam ne traži od nas da, pa, patimo sami sebe, da kažnjavamo sami sebe. E, ovaj hadis ukazuje na sljedeće, a to je znači dozvola, dozvola posta, dozvola posta na, na putovanju, i dozvola uzimanja da znači ostavljanje posta. A također je došlo da, znači tekst ukazuje na to da nije dobročinstvo, nije dobročinstvo da osoba posti na putovanju, e, u kom slučaju, znači ovdje slučaju ako je u teškom stanju, da je bolje da koristi olakšicu. Nakon ovih hadisa spomenuli smo i nekoliko, sad ćemo spomenuti znači, razilaženje učenjaka oko posta Musafira u toku Ramazana. Zanimljivo po ovom pitanju da imamo dva stava učenjaka. Imamo skupinu učenjaka, prvi stav učenjaka. Oni koji kažu da postiti u toku putovanja la Znači post, ono ko postio tog podavanja nije mu ispravan post. Kao da nije ni postio. Zanimljivo da se ovo prenosi od nekih učenjaka Selefa, od Ibn Shihaba Zuhrija, od Nehaija, od Abdurrahman ibn Aufa, od Ebu Hureyri, Abdullah ibn i Zahirijski mezep. Znači, znači, ako la znači, ako, post u toku putovanja la ja la znači, znači neispravan, kao da nisi postio, moraš ponovo postiti. Što znači nije dozvoljeno. Dok je džumhur učenjaka, drugi stav učenjaka, džumhur leme i od su četiri mama mezheba, odnosno četiri mezheba, da je dozvoljeno jedno i drugo, i post i ostavljanje posta musafiru putniku. Znači da ima širine u tome. I naravno ovaj stav drugi je ispravan. I na njega ukazuje kuranski ajet. Femen šehide minkumu šehre fele sumh. Femen šehide. Znači ko bude muqim, boravi u svome mjestu gdje živi u mjesecu Ramazana, felesum, sum, neka ga posti. Što znači onaj drugi ko, ko je Znači nije obavezan da posti. Momen kane merida ne ula seferu, nastavka ajta. Ako je bolestan ili na putovanju, kaže fe iddetu min ajam nohar. Neka naposti, znači isti broj dana koji je propustio za Ramazan, za vrijeme putovanja. Što ukazuje, znači da musafir ima olakšicu pravo da ne posti dok je na putovanju. Na osnovu Kur'anskog ajta. Znači nije Allah Žešanu s ovim kuranskim majte obavezao Musafira da mora postiti. Ne može te dane da ostavi, da ne posti dok ne putovanju i da je poslije posti. <clears throat> Bilježi muslim u svome sahiho džabir radijalahu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam na dan oslobođenja Mekke u Ramazanu da, je bio sa ashabima i da je postio. Sve dok nisu došli do mjesta Kora da Gamim, poznato mjesto, između Mekke i Medine, a ashabi koji su bili sa njim su postili. I naravno da je bilo teško im. Pa je Allahom poslanik sallallahu e, tražio da mu donesu posudu sa vodom. I kad su mu donijeli, E, podigao je tu posudu da vide ljudi i zatim se napio vode. Znači, omrsio se, prekinuo post. Pa je rečeno nakon toga da ima ljudi koji i dalje poste. Iako on njima pokazao da je prekinuo post, napio se vode, nje obaviješ ima i dalje koji se napustili. Da, koji se nastavili post, pardon. A onda on za njih rekao, ulajkel osat, ulajkel osat. Oni su nepokorni ili griješnici, oni su nepokorni. Dva puta, oni su nepokorni. si znači onaj koji je nepokoran. Oni su nepokorni, oni su nepokorni. Šta ovaj eh, hadis, eh, ovaj hadis ukazuje na šta? Znači da je osnova, znači, eh, ovaj, da je osnova da, da se koristi, da sa njim dokazuju E, ovaj, da je da je post e, pardon, ovaj hadis sa dokazuju oni koji zabranjuju post u toku, e, u toku putovanja. Šta im je dokaz? Dokaz je da je poslanik sallallahu alejhi rekao za one koji poste da su griješnici. I kaže ovaj hadis je dokaz da je derogirani su svi ostali hadisi u kojima došla olakšica da se može postiti u toku putovanja. Što kaže? Zato što je nazvao, nazvao oni koji su nastali sa postom nakon što on pojasnio, nakon što on e, pokazao da se omrsio, da je prekinuo post, on i dalje posli. Pa on rekao da su griješnici. On kaže griješnici su prema kome? Prema Allahu Đelšanu. Jer on pojasnio da treba se omrsiti, on, oni su nastali sa postom. Kaže, ovaj hadis je derogirao sve prijetodne slučajeve u kojima je došlo da postač može ili da, da posti ili, ili da e, da uzme olakšicu. Sa ovim hadisom dokazuju. Također dokazuju sa hadisom, što smo malo prije spomenuli, džabira, lejse mi nabirli se jamu fezefer. Nije od dobročinstva da se posti da se posti u toku putovanja. To su njihovi argumenti. Znači, njihovi se argumenti ovo, znači da nije dozvoljeno postiti, znači ova dva hadisa. I u njima ima snage, nema sumnje. Nazvani su ovi koji su da su griješnici, da su nepokorni, e, u hadisu drugom rečeno da nije dobročinstvo da se posti. Da nije ovi drugi hadisa ovamo koji kazuju na suprotno, ovi hadis bili dovoljni da se kažu, da sa njima kaže jel, da, znači, na, u toku putovanja ne treba postiti. Da je grije postiti, da nije dobročinstvo. Ako nešto nije dobročinstvo, to je loše djelo. Dok džumhur učenjaka četiri mezeba dokazuju sa sljedećim argumentom. Znači onaj osnovni hadis koji smo prvi spomenuli od Hamze, od Aisha radila od Hamze Eslemija, kada njem poslanik sada odgovorio kada inšite fesum inšite e, feftir. Ako hoćeš posti, ako hoćeš ostavi post. Također drugi hadis od Anasa e, radijallahu anhu. Kaže, bili smo putno sa Allahom poslanikom, sa sedem, kaže, felemi aibi saim, nije, kaže, korio kritikov onaj koji postio, ali muftir, ono koji nije postio ni obrnuto, niti je kritikovao onaj koji nije postio, ono koji je postio. Jedno i drugo stanje je ispravno. Također, hadis od Budarda, u kojem spominje da je da Allaho poslanik sam bio sa ashabima, e, većina ih nisu postila, a postoje poslanik sam sam i Abdullah Što kazuje, kazuje da jedno i drugo nema smetnji. Onda se postavlja pitanje, i ovaj stav ispravan, za najbolje, znači to da je postač ima širinije, ili da posti, ili da ostavi ovaj, post u toku putovanja, ima pravo na olakšicu. Postoje pita kako onda odgovoriti na ove hadise gore prethodni u kojima su nazvani ovi da su, da su osata, to znači grešnici, nepokorne. Kako, kako Tomaš hadis kojem je došlo da nije dobročinstva post na putovanju. <clears throat> E, neki učenjaci su e, pokušali da odgovore na, na, ove hadise, u smislu da odgovore da bude prihvatljivo njihovo razumijevanje. Ne u smislu da ih odbaci. E, jedno tumačenje, recimo ovima što je rekao u sad, da su griješnici u stvari, da su njemu, nakon što je poslanik sada njima, jedno tumačenje, nakon što je on njima pokazao i dao smijencu da trebaju da se omrsi jer su na putovanju, u stvari ukrenuli su eh, za vrijeme Ramazana, znači eh, da, eh, za džihad i treba im snage da mogu tjelesno podnijeti borbu i džihad i pokazuje da se treba da se omrse, a oni su i dalje nastavili po svome. Da je, njima lično ukazao da su, da nepokorni griješnici prema njemu jer nisu slijedili njegovu smjernicu. A ne da su griješnici u, po, pitanju propisa, po pitanju propisa posta, E, ili ostavljanja posla u toku Ramazana za vrijeme putovanja. A Dok ovaj hadis, ovaj eh, hadis od Čabira za, eh, za osobu koja lise mi sefer za osobu koja je bila natkrivena, koja je zbog žeđ bila ležala, ljudi natrili, eh, ga da ga sunce ne, sija nad njim po njegovom tijelu. Za njegovo stanje rekao nije dobročinstvo da post, ko da posti, da neko ko je tako u slabom stanju da ga obori post zbog žeđi da on leži i da sad tretira da je to dobro djelo. Nije to dobro djelo. I ne treba, nije došlo šarijat da, da, da se osoba pati zbog izvršavanja određenih propisa. Da se to lično odnosi na stanja tih ljudi, a ne na opći propis. Jer opći propis je pojašnjen u drugim hadisima. I e, tako je znači najbolje, Allah za najbolji znači najbolje e, najispravniji protumačiti ove hadise da su oni specifični, da je to u stvari vaqiatul tako takozvani vak, znači specifično stanje koje se desilo i odnosi se na te ljude, a ne da je to opći propis. Znači na ljude kojima, kojima je bilo teško da, post, e, u toku putovanja da posti i trebali su da prihvati olakšicu, da uzmu olakšicu i na to ukazao poslanik sa e, ovima koji je rekao da su griješnici, a za ovu rekao nije dobročinstva, znači da idu, uzimaju ono što je teže i što je teško, a imaju pravo na olakšicu. Za njih je rekao da, to nije dobročinstva i da su zbog toga griješnici. I to je najispravnije ovaj, da, da se tako protumači. E, znači da se ne može, da se ne treba takmičiti u dobrom dijelu na, na, račun toga, jel, e, e, na račun toga da sebe pati, da radi ono što iz ovog se razumije iz hadisa, da radi ono što je ukazio poslanik sam da je suprotno bolje od toga. Sad džumhura, Allah za najbolje ispravan i znači, jer ovi što su bili što su nastali sa postom nakon što je poslanik strane pokazao da je popio vode, a oni su bili u vremenu džihada i borbe trebali e, da, da vodi džihad, za njih je potrebnije, bolje, ispravnije da je bude jako i čvrsto tijelo da mogu podnijeti borbu, a ne da, da, to koristi znači olakšicu i dozvoljeno znači muđahidima na putovanju. Razvijeli su učenjaci za muđahide koji nisu na putovanju, borave su u ovome mjestu u toku Ramazana, da li je dozvoljeno da mrse mjesec Ramazana zbog toga da bi imali snage i moći da se borbi, da izdrži bitku. Recimo, desi se, treba biti neka akcija dva, tri dana, a Ramazan je. Da li je dozvoljeno za dva, tri dana ili pet dana da mrse Ramazan, a nisu safre, nisu putnici. Zbog borbe da bi bili jaki, da podnesu borbu, e, e, kad završe tu akciju i borbu, onda, onda nastavi sa postom, a da nadoknade ove dane zbog, zbog te e, bitke. Pa, znači, e, po tom pitanju ženjaci razilaze da li je opravdanje, jer nismo safir, nema razloga da zbog sefera to, da mrse se. Da li je dozvoljeno zbog žihada da mrse te dane koji su potrebni da, da vode borbu. Pa skupina učenjaka to dozvoljava, skupina ne dozvoljava. Dobro. E, ostaje još pitanje nakon ovog šta je bolje od tog dvoga? Ispravan stav znači da, da Musafir ima širine u tome, da posti e, ili da koristi olakšicu na putovanju. Šta je bolje od toga dvoga? Potom pitanje također ima dva savučenjaka, tri imama, e, mimo imama Ahmeda, da su znači Hanefije, Malikije i Šafije, odnosno Ebu Hanife, Malik, Šafija smatraju da je post e, na putovanju bolji, bolji od ostavljanja posta. Za onu osobu koja nema teškoće ako bi postila. Znači osoba koja putuje na putovanju po tri mezeba. I nema teškoće i nelagodnosti u tom putovanju ako bi postio, njemu je bolje da posti. Po tri mezeba mimo Hanbelijskog. Dok imam Ahmed smatra da je ostavljanje posta u Ramazanu putniku bolje. Da je ostavljanje posta bolje, pa makar i nemao i nemao teškoće i na putovanju. Znači, e, ima, Ahmed smatra da je mustehab da koristi olakšicu. Ovo se prenosi također od Sejden Musejiba, Evzaja, Ishaka i Mirahoveja. E, naravno, ovaj, iste ove dokaze koristi, uglavnom, e, Džumhur koristi dokaz u hadisu kojim ima slabosti. U kojem, ima slabost dokazuju da je bolji post a to je hadis koji bilježi Budavud, od Selimata i Muhabbiqa, kaže, men kane, kaže men kane te lehu ha, a, hamuletun, men kane te lehu hamuletun, jevi ila šibe'i, jesum ramadane hajthu adrekahu. Kaže, ko ima imetka, koji ima imetka, koji nosi sa sobom na putovanju, kaže, jevi ila šibe, koji, koji mu omogućava da da se zasiti, znači ima hrane koji ponese sa sobom na putu, fel je sum ramadane, Hajte kaže, neka posti Ramazan gdje god, da od gdje god ga zadesi Ramazan. Da je ovaj hadis vjerodostojan, bio bi dokaz na ono čemu je džumpur. Međutim, hadis ima Dok imam Ahmed, odnosno Hanbelije, dokazuju za svoj stav da je e, ostavljanje posta, da je bolji Eh, musafiru nego post, dokazuju sa hadisom u kaže poslanik lejse Miner Birri Sijamu Fesefer, kaže nije od da se posti na putovanju koji mu na lehi i hadis eh, hadis koji bilježi muslim u svojem sahihu inna laha yuhibu en ta ruha Allah Žešanu voli da se koriste eh, njegove olakšice. Alešanu voli koristi njegova olakšica. A, a ostavljanje u toku, putniku u Ramazana je olakšica. Tu sta, znači dva stava, dva stava učenjaka po pitanju šta je bolje od toga dvoga. <clears throat> Dobro. E, ostaje nam još ostaje još e, hadisa koji govori o postu na putovanju. Pa ćemo njih spomenuti, s tim da oni nisu direktno vezani za ovu temu, za ovo razilaženje. Pa ćemo njih obraditi poslije inša. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa tubu ilaik. Znači došli smo do 185. Andalusam Andalusam Andalusam